Da, dosta kneskavamo. A onda da ja šaljem Slavici, bože, ko je ovo? <laughs> Slavica si gubila u opusu. <laughs> Ovoga. A, da, da, da, da, da, da. <laughs> E, slušajte, ne zaboravite da je on dalmatinsko kuka, on je 1,87 m, što je za Amerikance ekstremno visoko. E, lepo ubila dobrila da mu je otac stranac, tamo gde je rođen. Jeste. Da. Ko od vas rekao da ima veze sa politikom? On si motao oko politike. Stalino da ste ubili i preselio se u Italiju. Ko je rekao da vozi brod? On je kupio jahtu i vozika se tamo po, između Hrvatske Objektivno, vi ništa niste lupili. Dobre smo zapravo. Ali u kolektivu samo, a pojedinačno. Pa i sami kuće je ovde, isto. Pa kad nas ti navodiš o pitanjima, mi možda damo izgleda. Ali isto kako sami sebe kad navodite. Znači, ubila si govornicu. Mršav, košar, ćelav, kocka stolice, kaže, da. je. retro, on je sam retro, retro i ostalo. E sad moja bila da prva žena. Prva žena moja neka koleginica glumica, inače on bio poprilično miran, opisali ste do detalja. Do 89. dok se nisu snimila opasne veze. Onda se on umislio da je on eh, Vikont Valmon, smuvao se sa ovom, kako se zove, ova led, ledunjava ova Michelle Pfeiffer. I oboje su se razveli, bili u nekoj aferi koja je trajala šest meseci i kad su shvatili da on nije niko dvauno, niti ona ova junakinja iz knjige su se rasturili i sad se oženio italijankom koja je stvarno tako crna, vedo kao sela. Ali ima deca. Ima dvoje dece iz prvog braka. E, ali kako sad recimo Venera gleda na, na sunce? Ne, Saturn gleda na Merkur. Da, da, da, da, da, Saturn, Merkur, rekli smo dvoje da dece. I jeste i neobičan i svašta ga interesuje, ništa ga ne interesuje što je normalno. I da ne bi ovog njegovog glasa, šta je on, ništa on. Čovek smešan, ružan. Slaži se, možeš da se praviš važna zbog ovog opisa. Koleginica može da se pravi važna zbog svih drugih detalja. Znači, pojent da vi nećete omanuti za koga god da opisujete ovako. Znači, Marina, očekujem da ubijaš sad imena, Slavica da ubija fizionomiju. Znači, pojenta jeste samo da trebate da se uhvatite za nešto i da znate kojim redom idete. Ja znam samo koliko ko brakova ima, ko je koga pa prevaruje i to. to te interesuje trenutno. <laughs> to te trenutno interesuje, pa sad samo da to pucaš. Kako da, da vidite da je recimo neko mnogo mlađe, Tu mora obavezno da bude Merkur, da je neko kao da je dete. Saturn se najčešće vezuje za razlike u godinama, i u plusu i u minusu. Ako muškarac ima Saturna u sedmoj, šta je to? To može da znači, ako, zavisi u kojem je znak, ali recimo Saturn u sedmoj može da mu dao mladost i stariju, u nekim kasnim godinama mnogo mlađe žene. Pa to su ekstremi. Kako da znamo kad stiže ljubav? <laughs> kad će dođe? Peta kuća. Krenite od peta kuća. Peta kuća uvek ljubav. Gledajte u kom je znaku peta kuća, na kojoj teritoriji se događa i pod kojim uslovima. Znači, prvo od toga krenete. Onda, recimo, gledate koje su planete vladari. Znači, ali to je mhm. okvirno da kažete. Tebi je peta u škorpiji? Peta, peta počinje u škorpiji. U škorpiji. Marsa u Škorpitelju je odličan Mars. Mhm. -hmm. Znači, odličan. Sad imaš koliko? 30 i... Uh, 30, u septembru punim 36. Mars je gleda na šta? Na Neptuna. Na Urana, na Urana. Na Urana. Je li to 40 -a? Uran. Je li to 40 -a? Ako Mars gleda na Urana, je bi bilo 40 -a. Ali to ide, Gledaj, sad zavisi šta ti mene hoćeš da pitaš. Kad mi dolazi brak, ljubav. kad mi dolazi ljubav. ljubav Ta velika ljubav. Sa dobrim Marsom dolazi od 20. do 28. Tada dolazi velika ljubav. Uh mhm. -huh. E sad, gledaj, šta, čime vlada sedma? Uh, u Jarcu, Saturnu, Devici. S koliko godina je bila prva velika ljubav? Uh, sa 19. ili Sa 19. Dokle je trajala? Pa, ne znam tačno ni kad se završila, to nešto se prekidalo, prekidalo, ali trajala je sigurno intenzivno tri godine. Čet. Tako, da. Da, da, da, da, jeste. Mars u ran. E sad vidite, druga velika ljubav u vašem životu dolazi iz sedme kuće. Uvek preskačete po jednom polju. Vidite, uh -huh. ovo je prva ljubav, ovo je druga velika ljubav, ovo je vaša treća velika ljubav, devetu polju. Uh -huh. Ovo je vaša četvrta ljubav odnosno četvrti dečko, ne mora da bude ljubav, ali neka ozbiljnija veza. A kako se, i sedma je i, i velika ljubav Tako, i brak. I veli, druga znači, velika ljubav i brak i drugo dete. A treće dete I šta će ovo sve da liče jedan na da. drugo? Pa imaće neki karakteristika ove, ja. Šta kažeš? <clears throat> A, što se, a treće dete je devet. Treće dete devet. Vladar sedmeti je Saturn. Kad se pojavio ovaj dečko? 28. 29. je? Ne, 2012. Koliko si mlada? 32. 32. Saturn je u devici, gleda na što? Gleda na, na Merkura. Na Merkura dvojka? Ne. <laughs> Moralo se da pređeš 28. ili ima neke veze sa dvojkom. Deveta je u ribama, je tako? Deveta je počinje u vodolija ribe umetnute. Dobro, vodolija. Znači opet Saturn gleda na Merkur. Да. Юпитер гледа на Сатурна. То ти е сад, се отброявaju zadnje dane 30 години. Нова любов, да? Да. На колко? На 5. Ти сега вече на старец. Па може да бъде старец. Плутон е вече проша Венеру, Уран е проша Венеру, тебе нема са више, що да избацува и стат. Gde vi javljate dečko? Da, da, non stop smo u kontaktu, mm. ali ovaj... A, a i Saturn je vladar sebi, znaš, da. Saturn generalno sam po sebi ima prirodu da vraća stvari u nas. E, da, ja zaboravim da vam kažem najvažniju vest. Od danas Saturn kreće retrogradno. Mhm, znači, sad polete gde vam je strelac, da vidite šta će se vrati u nas. E, to je ona priča što sam rekla. Da će me zove, neće me zove, da će me pozovu za posao, neće me pozovu. Od danas se sve vraća u nas. Gde vam je strelac, to će se vraćati u Meni u osmu. Meni treći. Pa dobro, super, šta, podrška drugih ljudi. A mi pravi konstantno u opoziciju sa mesecom. Jel strelcem počinje osma? Da. I osma i devet. Podrška koju čekaš, sad će da se vrati. A i devetom te vlada. Mm. U, sad kad kreneš da učiš ko ludak, sad sve unazad. Sad dođe kući Marini, krene pu od prve lekcije i sve krene uče. To je dobro, tu nije problem. Gde ti je strela, Slavica? Šesta počinje od strela. Šesta, posao. Sad kad joj natovare sve u nas. Znači ja možda sad dobijem nešto no. konkretno od kineza. Ali, ali nije to je u retro, nema ništa, ništa više, nego se vraća. Sve. To se sve vraća unazad, znači sve unazad. Da. Sad recimo sve što rade, sad ćeš ti sve unazad ono da kreneš da rade. Ali u pozitivnom, naravno, pošto je Saturn inače prirodni hod kao da mhm. ide stalno u Tako da on kad krene retrogradno, on inače preko leta jeste retrogradno, nama slabi volja, znači nama slabi generalno volja, mi počinjemo od svega da odustajemo, ali nam se vraćaju stare stvari. Dobri jo, meni i tebi vlada su mesecom. Nama je to vrlo važno. Da, slažem se, meni je strelac, uzeti šatorom vlada mesecom. Da, da svakako. A strelac ti u šest, u šest. A mesec u devet. Sad da se vraćaju stari I to su i reklamacije, i stari poslovi, i sve živo. Stejac ide u trećoj, i ovo sad familija rođaci. Sad će odjednom svi da te, se, da te zove recimo neka sestra od tetke, od ujaka, neke ljude koje si imala tri puta uživa. I cepljića. A to što je mesec u devetoj, Jovana? Ništa, Saturnom vlada mesecom, pa je nama inače taj period od proleća pa do jesen, dok se Saturn okrene direktno Jer onda možemo dižemo ruke od svega tipa, e, briga nas da radimo, sad ćemo da uživamo. Znaš šta znači ako pređe, prelazi preko urana retrograda? U petoj. U trećoj, mislim. U trećoj, vi imate neku katastrofu iznenađenja vezano za rođake. Ne u negativnom, to može da bude recimo neko vas obavesti da vam je neka sestra od ujaka se udaje, pa vas zovu, vi kažete šta ću tamo videla dva puta u životu. Aha. Kako se vidi kada neko počinje pri, privatan biznis? Privatan biznis gledajte šeste A to je radno okruženje, da. kako? Da, to je uopšte naš posao, u da. mhm. Godeti. U kom ti je znam to što U Devici. U Devici, Merkuru. U Bliznicima, na 18. stepenu. Ti si vrlo vredna. Na Merkur na 18. Da. Nemo još, čekaj da sa ovom krenu da gre. Da ostavi opoziciju sa Merkurom. A meni u, u ribama, to znači da neću ni krenuo sa sve nešto u glavi. Ribe u šestoj? Da. Tebi bolje da, ovaj, da sediš tu da si što je stvarno šteta za nekoga ko je obrazovan, jer zato ja sam jezivo allergična na ovu državu. Naravno je bitno da, da ostane na tom poslu ili je bitno da radi za nekoga, da ne počne? sada da bude tu gde je, zato što obe imaju neophodnu listicu. Mm -hmm. Sad je Saturn u strelcu i to nije najbolje. Da, što mene mene mhm. pa što su meni u ribama. Da, a, a koliko, celu godinu ili? A, u Jupiteru u Pa, lako, do kraja godine. Aha, a Jupiteru u Doli? U jednom trenutku ćeš ti privatno A ja? Što posto te bio vladar, da. nisam si na to odličan vladar. Nego nemoj sad. Sad je za tebe loše vreme i za tebe izvireno. A kad im je bolje kad prođe? Ovaj. Čim prođe Saturn, čim krene direktno tamo od početka sledeće godine. Kako? Ajde žurite, ne žurite sad mi. Ti imaš tek 27. što vi shvatite uh, u astrologiji, da vreme brzo prođe. Vi znate da smo mi sad već došli do proleća 2016. Yes. Ovde je E, a ja se sećam, sećam se 90-ih i sećam se mog stava, ja sam mislila da nema teorije da ljudska rasa obstane 2000, to prvi januar 2000. Wow, šta će sad se dogodi 2000? Pazite, ta 2000 je bilo pre 16 godina, a meni se čini kao da je to bilo pre 200 godina. Znači, vi jednostavno kad shvatite da vreme ide polako, da mi ništa ne trebamo na silu da radimo, ono što treba da se desi će samo da se desi, Znači, jednostavno nemojte da forsirate. A kraju ove godine ti ne moraš ništa, Marina, ne moraš ni ti, Vala, Irene. Šta puste, gde ste, lepo se zabavljajte, trošite ovo vreme na pametnije stvari. I ona, reci mi samo, pošto, kažeš za privatni biznis, kako mi da znamo u čemu bi bile dobre? Mislim, mi Nivo, Pogledajte šestu kuću. Prvo ambijent šeste. Šta je šesta? Ako tebe u ritam, to su otrovi. Znači, to je u ovom slučaju alkohol, cigarice, kafići, da može da bude, pazi, to može da bude i apoteka, može da bude svašta. Radim kafić, ali kao za posao neki koji potreba da imam želju nekad da otvorim kafić. Pa dobro, totalno. To mi je nekako... To je meni što nije zanimljivo. Hm? Pa meni što nije zanimljivo. Pa zato što ti u Petrovaru. Ne, to je baš onako, ne, u non nekakve situacije koje ne može da kontrolišeš, što se nalazi, ne znam. Znate što, sada je jako loš trenutak da se bilo šta da pokreće. Ne, ne, pitam uopšte. To a opet sam recimo... A što će da, Mars da krene retrograd? Mars kreće sad za koji dan, no on se već usporio ozbiljno. To što Mars kreće retrogradno, vidite šta će se vratiti u rikverc, deo na škorpiju i deo ovan. A kako da tražimo retrogradno? i vraćat ćemo se stari momci. Kako da tražimo da Ali to je kad... A je li to istina kad krene Mars retro, ako se vrati stara ljubav, da se vraća samo da bi se okončala? Nije ljubav. Mars nije ljubav. E, dobro, momak. Momak, ne vraća se momak da bi se ta veza okončala. Ne. On se samo fizički vraća. Venera je ljubav. Da, znači, da, Venera je Venera. Venera je sad u ribama, ona je sve izludela sad. Znaš što su očekivanja svih nenormalna. Ona čim uđe u ono, ona će da se oslobodi. Kalavu. Bika, ona je svoj na svom. Kad ulazi u ovnu? Vidite, u tranzitu je najgore imati planetu tamo gde treba. Kad uđe Merkur u devicu, ljudi toliko probrljave da je to strašno. U tranzitu. U mhm. Natalu je odlično imati Merkur u devicu. U tranzitu odlično ga imati u ribama. Odlično. On je sad Ne, on je sad već ušao u ovo. Ušao sad se svi živi svađaju su. Dok je da, bio u ribama, jest. bila milina. Jeste. Samo napasna reakcija. Kad će dođe u bika? Venera. Merkur. Merkur, ako ima još. Neće dugo biti u ovom, on će biti tamo negdje do kraja prve nedelje ovaj, aprila. Manje od mesec dana provedu sa... Kako znamo s kim, ovaj, e, da li hoćemo recimo neki partnerski biznis ili nešto, opet gledamo iz koje sad kuće. I sedme, Isto. ali gledate komplet sve uporedno na nas. Mhm. Znači da vidite uopšte kako, prvo dva Merkura da vidite kako vi se, kako šta, Prvo, prvo gledamo Merkura. Prvo gledate dva Merkura, da vidite da li se vi uopšte razumete razumevanja. Zamislite vi radite s nekim s kim imate katastrofa uporedna dva Merkura. Znači vi pričate jedno, taj priča drugo, vi se ništa ne razumete. Tu u startu propao. A to znači da treba da oba da Merkura budu dobro postavljeni ili kako? Ne, ne, ne. Nego da su oni samo usaglašeni. Mm -hmm. Znate, jedan će biti pametniji od drugog. Onda, recimo, gledate primjer radi i dalje dva Marsa, da se ne dogode svađe, da ne bude da vi da ne imate Marsa u znači. nekom lošem odnosu prema tuđem onda ćete se posvađati i tu nema ovaj, priče. Znači, to je prvo. I još milijardu stvari, to su već ukladne. Ali prvo gledajte dva Merkura. Mhm. Da li vi možete lako da komunicirate? I sad, drage moje delike, sve vi koje čekate da vam se javi neki dečko, evo, Mars usporava. Za koji dan ide u Rikarc. Saturn krenuo već danas u Rikarc. Mars i Saturn, kada se nađe zajedno, to je šamar sad kad oni krenu u rik nad sobom, sad se oni vraćaju nazad da mi dođi, dođi. Tu, to. tu. <laughs> Prema tome, Mars kad se vratio nazad, nije se vratio dečko da vi završite odnos. To je Venera. To je Venera, tako da, da. To je ljubav. A Mars se vratio onako bez veze, on, on nema pojma što se vratio, a vi se smeškate. I ishod je neizvestan. Zašto bi bio neizvestan? To zavisi od Venere. E, la, Sada je naj čistije i najlepša Venera. Zato, zato se ništa nikom ne događa, znate li to? Pošto Venera u ribama potraga za savršenstvom nemotivno. I kome sad nešto se dogodi, gde je to savršenstvo? U glavi, da. Pa, ali nema ga nam u materijalnom, kako da ga budu u materijalnom? Na mene meni Mars stvarno, petom, jedanestom. Znači, Ima se vrati neki dečko. Da, moguće. I to, to je do, do juna. Ja li ima neko ko je stariji od tebe? da, da. I to mnogo starije, to je tipa preko 10 godina starije. Da I to neko koga se oko bez veze srela, negde, mm. preko prijatelja. Pa nemoj da nas iznenadiš za prilice da nas sa svada, neću sigurno. I kaže, pa i sam mamuska da <laughs> mi, popadamo ovde ko zečevi Gledajte kad Mars krene u rikvest, vidjet ćete kako će muškarce navigacija samo u nas. Što se nas tiče, nas baš briga. Jovana, jednom si spomenula vladar našeg ascendenta je naš high Uh -huh. Kako je, možda nam znači, pojasni šta je termin? Ta, je ta reč sana znači čuvar života. Stavit ću vam ja nek malo da vežbate da tamo na grupi. I to neki primjer. Jovana, onih 120 turizama. Da Ništa ne razumem. Koji? Pa, <laughs> pa ne Oni, onih 102, onih 120. pa ne. Imam mnogo toga. Imaš, imaš i objašnjenje. Od 120, ako risama imaš i one dve planete na početku znaka. Da, dobro, to znači, je. Znači, razumemo 20. Da, <laughs> da. 20. Bitno je da vi tih 120 aforizama imate negde kod sebe. I da kako da, ja sam odmah ubacila i značenje. Bravo. To je ono dobrilo što sam ti dala. Tu, pa odmah imaš značenje. Ko Ja, da. ja, to je. <laughs> se znači, ja da se pričam u svađe, <laughs> tako je pravo. A koliko je to meni zanimljivo, ja čitam što oni pišu, ja znam da je Jovana u pravu, ali prosto ne znam da se da nadoveže. Ali nekako pametno zvuči to što ona napisala. Šta ti je dobar Berger? Vidiš ti to? I meni to toliko bilo zabavno da ja čitam Zašto? kako se oni svađaju. Pojma ne ono za ono ne, znači. pojma veze nema. Znaš kako je lako vama sada? Zato što vi imate sada toliko informacija zamisli kako je bilo 87. 88. Da, da, da. Nigde informacija. Jedna knjiga sve te interese. A tada su se crtale natalne karte. Naravno, pa imam ja nacrtanih. Mi smo do relativno skoro crtali. Da. 96. prvi put došao ono internet ovde. Pa ja sam do jedno 2000 i neke crtala. I uvek ja i danas kada mi je nešto uh, sumnjivo ili kada su u pitanju ozbiljne stvari, a to je kada se radi horoskop firme, kada se radi dok crtate, vi mislite. Znate, i onda vi vidite ovih recimo 18 ovde, 18, 18, pa bi ja rekla šta će bre ovaj džavolji stepen u polju srce i ljubavi. Kakav je ovo džavola? A ja to ovako kad mi izbaci kartu, Jasne, ne registruje ja se to odmah. ne mogu da odmah vidim. A kako, a kako znamo Zna? koliko će da traje firma recimo? E, život firme. Firma je entitet za sebe. Firma nema blage veze sa mnom. Recimo, ti možda vidiš da moja firma sad fenomenalno funkcioniše, i da kažeš wow, ova, e to je ta priča što se i oka svađala. Recimo, ja tebe pitam za moju firmu. Šta će tebi moj horoskop za moju firmu? Moj horoskop je za mene, horoskop firme je entitet za sebe. Firma entitet za sebe. Vi to znate, recimo, evo zna i vaša drugarica koja se bavi financijama. ja da mogu ja da odem da, da povadim sve pare koje su na računu? Ne mogu jer nisu moje pare, to su pare firme. Recimo, vi ćete vidjeti da kada nekoj osobi dolazi fenomenalan period za pare, recimo jedan par ubijeno se trošića, firma u debelom minusu, u blokadi, u haosu, u pa. svemu. Ako te ja pitam za firmu, da li će firma imati dobre, loše periode, to su ono ekonomske tri ispravljanja. Imate grafikon, da vidite šta radite na ovaj, biznes astrologiji. Treće ispravljanje, prvo ispravljanje, drugo, treće. Pa kad kreće u usponu firmi, kad kreće pad, koji su troškovi, koji su sada. To nema blage veze sa mnom. A ti znaš šta da radiš, šta? To kako je? Pa, mislim. <laughs> to mi poziv. Tako da mnogo je lakše kad crtate i mnogo je bolje kad crtate. I to kad neko kaže da crtam, crtam ručno kod, pa to je isto, samo što imate više vremena da se da. koncentrišete. Vidite stvari koje ovako ne bi videli. Koliko je to znači, Pa jeste, znaš kako lepo, kad, kad vidiš da sve može da ali sve. Pa I usput se smejete i kažete to je nemoguće. Kažeš to je nemoguće, a mi lepo kažemo ok, sedi, na sat i čekaj. E to je to, ja stalno držim ovaj satić ovde i Sat je satom, to je vreme. U kome se vama sve dogodi šta treba da se desiti. Inače, šta god da uradiš, to ne može da se. Evo, ja sad celim kući, zaključam se i neću i ono šta treba mi se A ja sam gledala neki klip na YouTube-u, priča Peđe Petković o karmi, pošto je tako svašta nešto moram da vidim. I sad od njega su tamo pitali da li je apsolutno sve kao predodređeno šta mu. Postoji promeniva i nepromeniva. E, jeste, on je to. Nepromeniva karma je samo dva reakcija na određenje. I ništa više. Uh mhm. -huh. Ja ja čekam parničku. Pa, meni je ona, meni je ona najkonstruktivnija e, uh, i jasno treća i četvrta godina nama koriste. Vidite, recimo, prva godina je četvrta da godina druga. I kad? Šta se sad događa? Šta se u ovoj sekundi događa? I kad će ne? Kad završite s drugom, znate koliko vas briga kad će nešto se desiti? Kad uletite u treću, zašto vam se nešto događa? E, to, to je meni da, najzanimljivije. I onda, e, verujete vi ja trećacima, kad pomenem astrologima, uopšte ih ne interesuje kad će nešto se desiti. Ja kad kažem kad će ovaj da se žene, oni kažu, ali što? Kao god ne pitaj zašto će da se žene. Znate, na trećoj vi dobijate smisao u svemu što radite. A četvrta je meni još zanimljivija, zato što je to šta ću ja sama sa sobom, što znam da sam takva kakva sam. Recimo, na četvrti učite kako se borite sa stidom. Znate, kako se izborimo s kompleksima. Kako da izvučemo najbolje od onoga što imamo. Znate, kako da uživate u tome šta ste vi? Kako da ovladate s sobom? Kako da nađete najbolje rešenje? Kako da... da ubrzamo ste... mi. Šta? Da ubrzamo mi. <laughs> Pa znaš šta, vi ste, kažem, vi ste nešto krivi. Na prvoj godini je to, kad ja njima kažem da je nebitno kad će joj, kad će neko se ženim, kako nebitno, to onda se interesuje, kako ovaj... Pa zato što su do četvrte već udali i oženili, jel tako? Ja. <laughs> Pa, dobro, neki je, <laughs> ne neki Da Nema to veze sa vremenom. ja samo vam pričam da ja više uživam u trećoj i četvrtoj godini. Mnogo više, mnogo je, neuporedivo više. E, znate kada vam neko priđe, a vi recimo na trećoj godini imate svašta, imate inicijaciju koja se radi, da lakše primate znanje, radite regresiju, <clears throat> da se prisetite nekih događaja. Vi stvari skroz gledate iz nekog drugog ugla. I što kaže ova Jelena Tutunović, ona kaže, ludak i ne volim taj osjećaj. Što je sad, sve ljude odjednom gledam nekako drugačije. Ne kao manje vredne, nego se nerviram što ti ljudi ne vide drugačije u suštinu onome kako žive. Vi sve odjednom vidite skroz drugačije, u stvari vidite u pravom svetlu. I niko vam naravno ne ispira mozak, nego vi shvatite da vi imate toliko vremena za sve što treba da se desi. I znate kako vam se neko približava, zašto vam je taj došao, znači zašto se taj pojavio, Znate u kojim ste se vi okolnostima sretali. Možete samo se smeškati, znate ishod svega. Kad neko ima zdravstvene probleme za koje ne postoji rešenje medicinsko, vi znate zašto ih ima. Znate. Tako da je moje otkrovljenje još uvek astropsihologija, to je ono što mene još uvek drži. To mi je užasno interesantno. Predvideti ponašanje čoveka bez toga da taj ja kaže sve znate šta će čovjek da radi, zašto to radi, sve, svako oko vas. A zamislite kako onda vi lakše živite sa vašom okolinom. Vi znate zašto je vaša mama takva, znate zašto su neki drugi ljudi takvi. Vi jednostavno živite u miru, to vam je jasno. Ne krivimo ih. Ne vi ih ne krivite, jasno vam je zašto su takvi. Kao što smo mi takvi kakvi smo. Kako sebe da krivite za stvari u kojima vi, ali stvarno nemate minimum Evo sad neka najgora stvar koju ste vi u životu uradili. Najgore nešto što ste vi uradili. Nema blage veze sa vama. Vi ste samo pivo na šahovskoj tabli, ništa vi tu ne možete promeniti. Ali bukvalno ništa. A da li funkcioniše zakon privlačenja? Da, ono što mislimo mi jesmo. Pa između ostalog, na trećoj godini se učimo da nema, recimo, meni je bilo jako čudno kad počela da učim astrologiju, ja sam dobila zabranu da se družim sa ljudima koji su iz drugačijih mentalnih kasta. Znači da komuniciram s ljudima koji su na drugom mentalnom nivou. I meni nije bilo jasno zašto je to smislu? tako. Pa recimo za ljude koji su ono... Aha. I tako. Ali u, u, ne u smislu da oni treba da budu abstraktni. Znači, ja sam daleko od toga da podržavam bilo šta što je iracionalno. Znači, ja sam skroz racionalan tip. Ali mi je bilo zabranjeno da jednostavno komuniciram komuniciram s ljudima koji razmišljaju na neki prizeman način, zato što vas oni u procesu dok vi učite usporavaju. Znate, I da, moj najveći problem je bio da naučim da slušam autoritete. Jo, ja sam se toliko bunila, imala toliko milijardu pitanja, znači na sve što mi neko rekao, na svaku tehniku koju su mi pokazali. Ja sam se stalno bunila. To inače predstavlja uznemirenu um koji neće da sluša prva stvar koju vi naučite kad dođete u školu, čak i u osnovnu, da nemate vi tu šta da se pitate, imate, slušate šta vas učine. Inače ništa nećete naučiti. E, meni je to bio mnogo veliki problem. Da naučim da slušam. I to je, to je neverovatno kakve sam imala baza učenja. I e onda sam u jednom trenutku se samo, ja nemam, nemam predstavu kad sam učenja. Ja sam u stvari shvatila da sve što meni pričao učitelj je tako bilo